Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suryati dari desa Kebunagung, Dander. Dengan judul Misteri Malam Jumat Legi. Thank you. Ah! kedadian iki tak alami kira-kira rong puluh tahun kepungkur. Dino kemis kliwon ning desane bojoku salah si jening wargo, sing jenenge jaman mati. Lah mergo malam Jumat legi, wis dadi kebiasaan desa kuwi yen ana sing mati dino jemah legi kudu dijogo utawa dikemit. Mergo jaman kuwi akeh wong sing pegaweane nyolong morine wong wis mati utawa sirai digawe pesugihan. pesugian. aku sukir paiman lan jemling, diran jogoto kemit pas netepi telung dinane jangan yo tonggoku sing mati kuwi srengenge wis mudhun mengulon tandha yen to wengi bakale lumaku aku sukir paiman karo jembling agi-agi budal ning kuburan sing panggonane adoh teko omah kuwi ning kuburan wis digawekno omah saka terpal panggone pasak etane petek kuburane jaman teko kuburan wis repet-repet rodok peteng dilah ublik semprong tak gesang loro kabeh sing siji tak delek ning sisih kidul rada kepiring ngulon supaya panggon sikiling jaman kenek padanging dilah lan salah sijine tak delek sisih lor cedhak karo sirah ing kuburane jaman kahanan wengi ku atis adem banget angin ketigo sumilir sulik di neraing bergodongan bulan separuh katon barengi lakune nih wengi ku Kang Sukir kok yo adem tenan to jaketan ngatek tembus rasane Iya, masa yo wayahe bedi ding Kang Endi enak adem, wong anget ngene kok Paiman nyambung gunemi sukir. Man, Paiman, kowe iki kulitmu kulit badak piye kok gak ngrasakno adem to? Kandane jembling mangkono. jaman sing wis mati tak kemit bengi kuwi ceritane uripe mbiyen pancen wonge rodok mampu nanging kolot medit lan senengane mbleduki wong utawa gabung duwe liyane matine ya pancen nyolo enak-enak turu ngorok karo bojone kok esuk-esuk bojone tangi ngerteni nek jaman wis mati kaku kabeh wong desaku padha rasan-rasan apa matine jaman kuwi kualat apa ya matine jaman kuwi ora wajar obrolanku kandhek sedelok mergo kiriman mangan karo kopi teko aku sukir paeman karo jembling ndang agiae mbukak kiriman kuilan langsung mangan sing ngirim mulih lan wis tak pangan kahanan dadi tintri meneh kira-kira wis jam 10 wengi aku kanca isih melek ngobrol ngalor ngidul semprong ketra angin wengi katon mati ora mati ora <laughs> pangwitwitan wit sing ketra angin soyo agawe ngadeke wulu kita ditambah swara-swara kewan mengi tansah agawe nyepi wengi lan dadake sapa wae kang keprungu mesti bakal Lho, suarane awakku kok kok banter mento. Aku kok merinding kabeh sajake. Paiman budal jrantal goleki nggon kukuk beluk sing muni kayu wara kuwi. Nggawa senter lan lumaku mlebu ing tengah kuburan. Gedebak, gedebuk suarane Paiman balangi manuk kukuk beluk kusukan jembul isih enak-enak ngudut lan kopi pancen rada suwe pae maning jero kuburan isih keprungu swarane pating gedebuk aku ngira yen to gedebuke kuwi swarane pae man manuk <laughs> ngono lan dikira teko ngendi asale swara mak gedebuk tumiba ing tengahing pondok sing tak goni rada remeng-remeng kenek sinare dilah ublik pancen ora sepiro ketok barang kang ceblok ing tengah pondok kuwi man kok ngantemi wong to malah tiba rene iki lho ning paiman ora semaur Barang sing ceblok buanter ning tengah pondok kuwi tak senteri. Dialah kagetku setengah mati. aku mencolot sampai nabrak patok jebul barang sing tiba iku wujud ndas menungso karo mringis gumuyu Oh, <laughs> rasane jantungku kaya pedhot-pedhoto ngerti bekakas kuwi sukir sing pancen wong rada pinter wanekno nyekel bekakas kuwi kang wujud ndas pringis lan diwacake komat kamit terus diuncalke wujud ndas bekasaan kuwi tintrim lan gegirisi sawise ndas pringis kuwi ilang ana gegambaran gawang-gawang putih ing dhuwure kuburaning Pak Jaman kaya-kaya semaput-semaput aku ngerti kuwi putih dhuwur jejer ditaleni telu jibrat getih yo kuwi pocongan Benteang benteong ana swara gumuyu teko kaduan. Aku arep mlayu ning ora iso, duwoken ora iso obah aku. Kaya-kaya ora duwe daya awak iki. Sukir Komat Kamit ngantem pocongan kuwi nganggo yah sing wis disiapke. Maklap ilang sak nalika pocongan kuwi kari kumeluk kaya bluk kang metu saka kuburaning tak Jaman. Ilanging pocongan kuwi katon regeng-regemeng jebul kaya wujud wong mimba tak Jaman sing wis mati karo guneman. Uh. Eh. Koe koe kabeh elingono nek urip mbok yo sing apik aja kaya aku iki rasane awak kaya ngene tulung ana le tulung aku iki le wong sing koyo Pak Jaman kuwi sih ngadeg nang kono awake katon gudrah getih kabeh nyuwun pitulungan sajae karo aku lan Sukir. Nanging durung nganti slek Sukir karo aku omong, ana meneh wujud-wujutan putih-putih ing sak pinggiring pak jaman kuwi kanthi kahanan sirae mekan beranang kaya obor. aku ora ngerti jebol aku tangi wis kahanan esuk padang jingglang ah nantangi nang ayo muleh lah nah, kok wis esuk ayo wis esuk lah mau bengi ceritane piye ger mau bengi kae wae dudu pak jaman ora ana menungso mati kinjur dadi weden utawa liya-liyane ora ana kuwi ngono setan ning setan paring piweling kanggo awak-awak dhewe iki lho sing urip kok ya aja niru lelakone pak jaman sing sombong medhit megikil lan sak pinunggalane kuwi mau Ya, sing rambuté abang mekan branyang sing medeni aku kuwi piye? Lah ya banjur kuwi kowe semaput, njur sing abang branyang kuwi teges mujudake setan mergo sing bakal mbaturi wong sing pegaweane kaya Pak Jaman kuwi mau. Lah, Pak nang ndi, Kir? Pak Eman wis tak kon mulih, jebule mau bengi dekne ya semaput ngerti das peringis kuwi mau lho. Wong loro iki banjur ninggalake kuburan mulih menyang omahe dhewe. Anda masih bersama tim Jimat.